بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا در بين يدي قرار داریم كتاب یکم قسم أول شاست و در وحده اسره هستیم يعني وحده دوم هستیم و من هیوری چهارم است هیوان يعني گفتگو وحده يعني باب خب اینا رو چند بار تکرار کرده بودیم این گفتگو بین یکی است بین عمر و عثمان عمر میگه که هل هذه شجرتون هل هذه شجره آیا این درخت است حل گفتیم چی است اسم استفهام یعنی اسم سوالی است و معنای آیا هذه در درس گذشته گفتیم که اسم اشاره برای زن است اما شجره برای چی در استفاده برد برای که شجره مؤنثه هر کلمه مربوطه این آخر به چی است تراز کننده بر تعنیف میکنه یعنی به مؤنث بودن میکنه به همین خاطر چی گفت هل هذه شجرتون اگر هل هذا شجرتون می خطا برای چی برای که گفتیم کلمه کلمه مؤنث است زنانه است باید هذه استفاده بریم آیا این درخت است عثمان چی گفت نعم بله هذه رسولی الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بل هذه إن أسرة الرسول يعني أولي پیامبر صلى الله عليه وسلم است اسره يعني أولى عمر گفت که صلى الله عليه وسلم يعني که هر یک نفر که نام پیامبر صلی الله عليه وسلم شنوید باید چه صلوات بفرستد چون که بخیل ترین انسان کی است نام پیامبر صلى الله عليه وسلم میشنوه با او صلوات نمیفرستد خب عثمان چی گفت هذا والده عبد الله هذا والده عبد الله هذا إن والده يعني پدرش والدو والد پدر میشه هو تجا اینجا وای گفتیم در زمیرهای غایب گفتیم چی است هو برای مرد والدو هو یعنی که پدری او پدری او کی است عبدالله عمر گفت که و هذه والدته امینته و هذه والدته آمنة وإن مادر او آمنه است هذه این والده یعنی که مادر و آمینه نامش عثمان گفت که و هذا جده عبد المطلبی و هذا جده عبد المطلبی و این آه، بابایش عبد المطلب است جد گفتیم چی بابا هو یعنی که وی مر جد هو یعنی بابای او عبدالمطلب عمر چی گفت و هذا عمه العباس و هذا عمه العباس و این عمکش عباس است و این عمکش عباس است عثمان چی گفت و هذا عمه حمزه وهذا عمه حمزة وإن أمكاش حمزه يعني كي يا یه عباس و یه حمزه عمر گفت وهذا عمه ابو طالب وهذا عمه ابو طالب وإن يعني كي که ابو طالب است ابو طالب أمكاش امکش بنه علي عثمان جوفكي وهذه عمته صفية وهذه عمته صفية وإن عماش صفیه عما عما مشاد عم عمك مشاد عمر ميجا و ابنه القاسم و ابنه القاسم و بسرواي قاسم است یعنی پیامبر صلی در نظر داره که پسر پیامبر صلی الله قاسم است ابن هو ابن پسر میشه هو گفتیم ضمیر است میگردد به یک مرد غایب و هذا بنه القاسم یعنی که و این پسر او قاسم است عثمان که و هذا بنه عبد الله و هذا بنه عبد الله و این پسرش عبدالله است عمر ما يقال وهذا ابنه إبراهيم وهذا ابنه ابراهیم يعني و این پسرش ابراهیم است یعنی پیامبر صلی چند پسر داشت قاسم عبدالله ابراهیم عثمان میگه که و هذه ابنته فاطمه و هذه ابنته فاطمه و این دخترش فاطمه است وعمر ميكي وهذه ابنته رقية وهذه ابنته رقية وإن دختلاش رقية عثمان مگه وهذه ابنته زينب وهذه ابنته زينب وإن دختلاش زينب است وعمر مگه وهذه ابنته أم كلثومين خب چی گفت این دخترش که است امی کلثوم و هذه بنته ام کلثومین و این دخترش امی کلثوم است یعنی که چند دختر داشته است فاطمه رقیه زینب و امی کلثوم در ورق دیگه آدم میارد در مفرد یعنی که لغت ها چی را بیان میکند شجره شجره یعنی که درخت شجره درخت جمعش چی میشود اشجر در اینجا جمعه را نیوارده است یک یک بوره جمعه را حفظ کنین بهتر است عدنان عدنان یعنی که نام انسان است عم گفتم چی است اخو الاب میگن یعنی که برادری پدر خمونده چی میگن عمک یا که عمکی میگن خمون جمعش میشه اعمام اعمام خب عمه عمه یعنی که خمون عمه میگیم یعنی که خواهری پدر اخت الاب خواهر پدر چی می شود عمه عمه جمعش عمت می شود فهما خب ابن ابن یعنی که کودک می شود جمعش ابنا و ابنه یعنی که مؤنث شسته دختر می شود یعنی بنت و جمعش بنات خب در پایان همینا را مثل که در پیش میکردیم همون خیلی میکنی تدریبی دیگه ما صورت هم میبینی از این صورت به این صورت خط میکشید خب کدامش که در کدامش مونند باشد مثلا عم در پایان است و عمه در بالا است از بالا و پایان و از پایان به بالا تای پرا ایبن یعنی که در راست دختر ایبن مونده است ای ایبن ای ایبنه است و از ایبن به پایان به طرف کودک و از پایان از ایبنه به طرف دخترک خط میکشین شجره در پایان هستی صورت در بالا از پایان به بالا از بالا به پایان و طبیبه در پایان هستی و معلم در بالا هستی یعنی از این به او طرف و از اون طرف به این طرف خط میکشین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اليك والسلام علیکم و الله وبركاته.